Sema, Mola wangu mlezi ndiye anayemjua zaidi mwenye kuja na uongofu na nani aliomo katika upotofu ulio dhahir. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك الا رحمه من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين nawe hukuwa unataraji kuletewa kitabu lakini ni rehma tu ya Mola wako mlezi basi usiwe msaidizi wa makafiri wala yasuddunka an ayati llahi ba'da idh unzilat ilayka wad'u ila rabbika وادع الى ربك ولا تكونن من المشركين Wala wasikuzuie kuzifuata aya za Mwenyezi Mungu baada ya kuteremshiwa wewe. Na lingania kwa Mola wako mlezi wala usiwe miongoni mwa washirikina. ولا تدع مع الله الها اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون Wala usimwombe pamoja na Mwenyezi Mungu Mungu mwinginewe. Hapana Mungu ila yeye. Kila kitu kitaangamia isipokuwa yeye. Hukumu iko kwake na kwake mtarejezwa. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Hayo ndiyo makazi ambayo umesikia habari zake we mtume na zikakufikia sifa zake nayo ni pepo. Tumeweka mahsusi kwa ajili ya waumini watiifu wasiotaka kujipa ubora na utukufu wa kidunia na wala hawapotoki kwende ufisadi na maasi. Na mwisho mwema ni wa wale ambao nyoyo zao zimejaa hofu ya Mwenyezi Mungu na wanatenda yanayomridhisha yeye. Mwenye kuja na wema nao ni imani na vitendo vyema atapata malipo marudufu kwa ajili yake. Na mwenye kuja na uovu nao ni ukafiri na maasi halipwi na mfano wa vitendo vyake viovu. Hakika Mwenyezi Mungu aliyekuteremshia Qur'ani na akakulazimisha uifikishe kwa watu na ushikane nayo hapana shaka atakurudisha kwenye miadi na kuni kiyama ili yapambanue baina yako na wale wanokukadhibisha. Ewe mtume waambie makafiri, Mola wangu mlezi ndiye anejua kwa ujuzi usiopikuliwa na yeyote. Nani aliyempa uongofu na uongozi na nani alitumbukia katika upotovu unaotambulikana na kila mwenye akili nzima? Ewe mtume, wewe hukuwa wewe, ukitaraji na ukingoja uteremshiwe hikurani. Lakini mwenyezi mungu amekuteremshia kutoka kwake kwa kukurehemu wewe na umma wako. Basi kumbuke neema hii na shikilia kuifikisha. Wala usiwe wewe na wanaokufuata kwa wasaidizi wa makafiri kwa wanayoyataka. Wala makafiri wasikuachishe kuzifikisha haya za mwenyezi mungu na kuzitenda baada ya kushateremka wahi yani ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu na ukawa ndio ujumbe wako. Nashikilia wito kuwaitia watu kwenye dini ya Mwenyezi Mungu wala usiwe wewe wala wanaokufuata katika wa washirikina kwa kuwasaidia kwa yatakayo. Wala usimwabudu Mungu yoyote isipokuwa Mwenyezi Mungu tu. Kwani hapana kabisa Mungu wa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye kila kitu isipokuwa Mwenyezi Mungu kitaangamia na kuisha. kudumu milele ni yeye Mwenyezi Mungu ambaye ndiye mwenye hukumu ya kutekeleza duniani na akhera. Na kwake yeye ndiyo yako marejeo ya viumbe vyote, hapana hivi wala hivi.